السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد shukurani nyingi kwa ukamilifu zinamstahiki allah tabaraka wa taala lakini vile vile namtakia swala na محمد sallallahu alayhi wasallam ambaye yeye Allah tabaraka wa taala amemtukuza mtume wetu kwa kumpatia Qur'ani tukufu Qur'ani ambayo ndiyo muujiza almu'jizatu almustamarra Qur'ani ndiyo muujiza wenye kuendelea mambo yote tunayoyafanya sisi waislamu tumekalifishwa na sharia yani sharia ya uislamu imetukalifisha sisi waislamu kuishi katika misingi ambayo anairidhia Allah tabaraka wa taala na makusudio makubwa kabisa ya kuumbwa katika dunia hii ni ibadatullah kumwabudu Allah tabaraka wa taala Allah tabaraka wa taala anasema wama khalaqtu ljinna walinsa illa liyabudun, na wala hatukuumba majini na wanadamu isipokuwa waniabudu mimi. Kwa hiyo yapo makusudio ya kuumbwa kama matatu, lakini kusudio kubwa katika yale matatu ni ibadatullahi tabaraka wa taala kumwabudu Allah yani maisha yetu yote kuanzia harakati mbalimbali tunazozifanya za maisha e, tunatakiwa tuwe ndani ya ibada tukifanya kazi tuwe ndani ya ibada tukisoma kwa nia ya ibada kwa maana hiyo pale tutakapolielewa hili lengo kuu la kuumbwa basi harakati zetu zote kabisa tutakuwa tukizifanya kwa kutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala, kwani Allah ametupatia umri, lengo ili mwenye kukumbuka apate kukumbuka. Na ndiyo maana wengine wapo wanaozaliwa leo wanatangulia mbele ya haki wapo wengine wanaishi miaka ishirini wengine miaka thalathini miaka arobaini hamsini na kuendelea kama mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema amaru ummati ma baina 60 wa 70 e, yani umri wa umma wangu huu ni baina ya miaka 60 mpaka 70 na wachache wao wenye kuzidi hapo kwa hiyo wa khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mbora wa watu ni yule ambaye umri wake umekuwa mrefu na matendo yake yakawa mema kwa hiyo huyo ndiyo khairun nas kwa hiyo haitoshi mtu kufurahia kwamba mimi nimefikisha miaka 30 miaka 20 miaka 40 na kusherehekea siku yako ya kuzaliwa na yawezekana pia katika hiyo sherehe ukamwasi Allah tabaraka wa taala. Hilo sio lengo. Lengo kwamba je, wewe umeyafikia yale malengo ambayo Allah tabaraka wa taala aliyoyataja katika hiyo aya kwamba wama khalaqtu ljinna walinsa illa liyabudun, kwamba na wala hatukuumba majini na wanadamu isipokuwa waniabudu mimi. Kwa hiyo tunapozungumzia ibada, ibada ni jambo adhimu ambayo Muislamu anatakikana ayafanye, kwa sababu ni ismu jamiun likulli ma yuhibbuha Allah wa yarda. Ibada ni neno ambalo lililojumuisha kwa kila jambo ambalo analolipenda Allah tabaraka wa taala na analiridhia. Hiyo ndo inaitwa nini? Ibada. Kwa hiyo tunapozungumza na wakina mama wa Kiislamu watakikana waelewe nafasi yao katika dini hii ya Allah tabaraka wa taala, kwa kuwa yawezekana wapo baadhi ya ndugu zetu katika mama zetu, dada zetu, mabinti zetu hawaelewi nafasi yao katika Uislamu ni ipi. Kwa hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa bishara nyingi kwa mwanamke wa Kiislamu. amepokea al-Imam Ahmad katika musnad yake wa ghairu min hadithi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متوم صلى الله عليه وسلم anasema idha sallat almar'atu khamsaha mwanamke wa Kiislamu atakaposwali swala zake tano tena tunapozungumzia swala tano ni ile swala ambayo yenye kufahamika akajua ni zipi sharti za swala akajua na kutofautisha ni zipi faradhi za sala ni yapi mambo ya wajibu katika swala ni yapi mambo ya sunna katika swala ni maandalizi gani ambayo mwislamu mwanamke wa Kiislamu anapoiendea hiyo swala basi iwe ni yenye kukamilika. Kwa hiyo tunapozungumzia swala ambayo ndiyo ras eh, katika athar mtume anaifananisha ni kama ndiyo kichwa katika mwili wa mwanadamu. Mwanadamu Allah tabaraka wa taala anaweza akampa mtihani akawa yeye ni mpungufu wa viungo fulani lakini akikosa kichwa basi hakuna uhai na swala ndiyo jambo la kwanza ambalo atakalohesabiwa mja siku ya kiyama kwa hiyo hadithi hii ina bishara kubwa sana kwa wanawake wa Kiislamu mtume anasema idha sallat mar'atu khamsaha mwanamke akiswali swala zake tano wasamat shahraha akafunga mwezi wake mtukufu wa ramadhani kama huu tuliokuwa nao wahafadhat farjaha akajihifadhi akahifadhi tupu yake asifanye machafu wa ataat baalaha ai zaujaha na akamtii mume wake qila laha udkhuli ljannata ataambiwa huyu mwanamke yauma alqiama milango yote ya pepo minane itafunguliwa ataambiwa ingia katika pepo min ayi abwabi ljannati shiti katika mlango wote wa pepo ule utakao kwa hiyo hii ni bishara adhima bishara kubwa sana kwa wanawake wa Kiislamu haya mambo manne anatakikana alazimiane nayo ili siku ya kiyama milango yote minane ya pepo ifunguliwe kisha sasa ndiyo aambiwe ingia katika mlango utakao kwa hiyo sisi tutaishi katika mhadhara huu kwa kugusa hizi nukta nne ambazo ni nukta muhimu sana ambazo wakina mama wa Kiislamu yatakikana walazimiane nazo. Jambo la kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameitaja as-sala kama tulivyosema, tunapoizungumzia sala, swala imejumuisha mambo mengi, na huwezi ukaijua hii swala mpaka lazima uhudhurie katika majalisul ilmi uhudhurie katika vikao vya ilmu, uhudhurie katika madrasa kama madrasa yetu hii, ili wewe uijue swala. Usiswali kama vile mazoea au kumwona mtu ana rukuu na wewe una rukuu, huelewi hii rukuu ni nini hasa, ina nafasi gani katika swala au mtu anasujudu na wewe ukasujudu, huelewe hii sijida ina nafasi gani katika swala au mtu akatoa salamu na wewe ukatoa salamu huelewi hii salamu ina nafasi gani katika swala swala ni ibada adhima ambayo mwislamu anahesabika yeye kuwa ana, ana imani khalis kama anatekeleza ibada ya swala swala imekusanya katika mambo ya sunna kuna sunna katika sala kwa hiyo mtu uelewe kwamba je katika swala hii iwapo mimi nitaileta ile sunna au nikaiacha je swala yangu itaswihi au haiswihi hayo mambo lazima uhudhurie katika majalis ilmi vikao vya elimu hivyo hivyo kuna mambo ya faradhi e, mambo ya nguzo katika swala ndio hizo mfano tulizozitaja rukuu sajida iwapo kwamba wewe umeswali umesahau kuleta sajida moja ufanyaje hivyo hivyo kuna mambo ya wajibu katika swala kama tahiyatu ya mwanzo ile katika swala yenye rakaa nne iwapo utaiacha unatakiwa ufanyaje kwa hiyo haya yote unatakikana mama wa kiislamu uelewe ibada ya swala ni ibada muhimu ibada yenye nafasi kubwa sana katika maisha ya, ya waislamu kwa sababu mwanamke wa kiislamu yeye ndiyo madrasa ndiyo chuo wakina mama ndiyo walezi wakina mama ndiyo wasimamizi wa mali na familia za waume zao kwa maana hiyo anapolazimiana na ibada hii ya sala tena kwa kuhudhuria katika majalis alilmi katika vikao vya ilmu basi inakuwa ni sababu kubwa ya hata wale vijana anaowalea na wao kupata athar wa inakuwa ni sababu kubwa ya hata wale vijana anaowalea wao kujua nini sala kwa kuwa siku zote anamuona mama anaswali bila shaka watoto ni wadadisi watamuuliza mama mbona una rukuu mbona una sajda unasema nini kwa hiyo ibada hii ya swala inahitaji lazima watu wasome wewe kabla haujaingia katika swala kuna mambo ya tahara kujitaharisha kuna mambo ya udhu kuna lazima kuelewa hadath kuna hadathi ndogo na hadathi kubwa je kama mtu amepatwa na hadathi ndogo afanyaje amepatwa na hadathi kubwa afanyaje kwa hiyo leo hii umekuta wengi katika wakina mama wa Kiislamu kwa sababu wamechukulia ile hali ya wao kuwa na na kufanya khidma kiasi kikubwa katika majumba wallahi wanapata thawabu nyingi na wanapata kheri kubwa katika kufanya huduma katika kuwahudumia watoto, kuwahudumia waume zao, e, kufanya usafi. Lakini hapo hapo lazima atenge muda kwa ajili ya kuhudhuria vikao vya ilmu. Baada ya kupata ruksa nyumbani kwa mumewe, na bila shaka wanamume wengi wa Kiislamu wanapenda wake zao wasome dini, kwa sababu wakisoma dini ndio itakuwa sababu ya wao kuleta malezi mazuri kwa watoto wao kwa maana hiyo imraat almuslima mwanamke wa Kiislamu laha makanatun adhima fil islam ana nafasi kubwa sana katika Uislamu ana nafasi kubwa sana katika mambo ya ulezi na hatuwezi kuuzungumzia ulezi bila ilmu Ilmu ndiyo jambo kubwa na ni jambo la mwanzo kabisa. Mama wa Kiislamu, jisikie kwamba wewe umekosa kitu kikubwa sana mpaka leo hii, kama wewe bado haujaielewa Qur'ani al-Karim. Jisikie kwamba wewe umekosa jambo kubwa sana mpaka leo hii, mama wa Kiislamu, hujaelewa kaifiyatu sala, kwamba mimi ni swali vipi au hii swala ina nafasi gani au swala ina, inaendeshwa vipi kama mimi nawaongoza wakina mama wenzangu wa Kiislamu nifanye nini kama naswalia swala ya jeneza nifanye nini kwa hiyo leo hii wengi katika wakina mama wa Kiislamu wamekuwa wanarudi nyuma katika mambo yao ya dini na hili kutokana yeye anaona kwamba maskini labda mimi natakiwa nikaswalie swala ya janaza sawa nikifika pale nitafanya nini nasikia takbira nne je takbira ya kwanza nasema nini takbira ya pili nasema nini takbira ya tatu nasema nini takbira ya nne nasema nini haya yote ukihudhuria katika vikao vya ilmu basi utaelewa vizuri kwa sababu ndani yake utauliza kama jambo hujalijua au yawezekana katika silsila ya vile vitabu unavyosomeshwa na mwalimu haujafikia katika mlango huo madamu unasoma basi wewe unatarajia kufikia katika mlango huo kwa hiyo lazima wakina mama wa Kiislamu kuisoma hiyo ibada ya swala ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa bishara njema kabisa tena ya kwanza katika hiyo hadithi ya Abdurrahman bin Auf aliipokea uh, Imam Ahmad katika musnad yake kwamba idha sallatil mar'atu khamsaha, pale mwanamke atakaposwali swala zake hizo tano eh, yani kwa siku anapokuwa katika hali nzuri katika tahara. Kwa hiyo hiyo sala isiwe mazoea isiwe kwa kuiga lazima kuhudhuria katika majalis ilmi fahadhihi wasiyatun nabawiyya huu ni usia wa mtume sallallahu alayhi wasallam leo hii nyesia mbalimbali unaonaje mzee anapokupa wasia unaochukulia uzito sasa huu ni usia aliyotupatia mtukufu wa daraja mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuna faida ambayo anatajwa katika moja ya wake wa mtume sallallahu alayhi wasallam akiitwa Juwairia bint al-Harith huyu mwanamke alikuwa ni katika ni, ni, ni mama wa waislamu wanawake wote wa, wa, mtume sallallahu alaihi wasallam wake zake ni mama zetu na wote wanapigiwa mfano katika ilmu katika takwa akina bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha akina ummu salama e, na naomba nimsimulie huyu mmoja tu Juwairia radhiallahu ta'ala anha alikuwa ana hirsi sana katika mambo ya ibada na hata imekuja katika sahihaini al na Muslim mtume sallallahu alaihi wasallama siku moja amim, siku ya ljuma eh, alimwambia ewe mtume wa Allah mimi nipo katika funga nimefunga leo mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Juwairia asumti amsi jana ulifunga akasema la sijafunga yani akimkusudia jana yake bimaana yauma alhamis akamwambia juwairia satasumina ghada kesho utafunga juwairia akasema la sintafunga mtume saa salam akamwambia idhan faftiri akamwambia basi fungua kwa kuwa haifai kuihusisha aljumaa kwa siyam peke yake sasa ahlul ilmi wanawazuoni wamechukulia istinbat faida kubwa katika hadithi hii na uchamungu aliyokuwa nao Juwairia. Lakini huyu Juwairia radhiallahu ta'ala anha anasema alikuwa yeye mara nyingi akiswali anakaa katika ule mswala wake akileta zile adhkar kanat tutusalli wa tajlisu fi musallaha alikuwa akiswali juwairia radhiallahu ta'ala anha na anakaa katika musalla wake pale. Mwanamke wa Kiislamu kuswalia nyumbani ni aula, na kuna daraja kubwa kabisa, na anapata fadhila nyingi kuliko kuswalia katika msikiti.